Примітка. Цим декретом оголошено власністю Радянського Союзу всі землі і острови від берегів радянського суходолу до полюса. Та коли він побачив, що Ларсен не лише браконьєрствує, але й грабує авральні склади на полярних островах, він глибоко обурився і заявив шкіперові свій протест. Ларсен звелів йому мовчати. Фурман навіть побоювався, що йому не доведеться повернутися до Норвегії живим. Правда, в останній момент він повірив Ларсенові і Ландрупові, що радянські моряки арештували норвезьких матросів, адже їх мусили розглядати як браконьєрів. Нападати на радянський пароплав він одмовився. Його залишили вартувати полонених. Із своїм завданням він не справився. Коли в табір повернулися Ларсен і Ландруп то застали вартових зв'язаними. Вони звільнили їх і повідомили, що Ельгар зрадив, що напад не вдався, кількох матросів убито, а решту заарештовано, і запропонували тікати і шукати притулку далі від радянського пароплава. Що було далі, Запара знав сам. На снігу скоцюрбився поранений ландруб. Куля Ельгара пробила йому ногу. Бенсен зробив норвежцеві перев'язку, і тепер він сидів похмурий, сумний і наляканий. Ти мав рацію, лоцмане, сказав Лейте, підійшовши до ландрупа, коли казав, що ми нападемо на тебе і що нам скоро буде весело. Ландруп мовчки дивився в землю. Увагу Лейте привернули кілька блискучих камінців, розсипаних по снігу біля пораненого. Одні з них були завбільшки з горошину а інший з лісовий горіх. Що це таке? спитав він Ельгара. Золота руда, відповів той. Ламбруб розсипав її свого мішка. Буцман підняв кілька камінців і простяг за парі. Гідролог глянув на камінці, зважив їх на руці, потер пальцем і відповів Ні, це пірити. З цих камінців в Іспанії добувають сірку. Лейте переклав слова гідролога Ельгарові. Гарпунник недовірливо подивився на запару, посміхнувся і сказав щось своїм товаришам. Норвежці з таким же недовір'ям, як перед тим Ельгар, подивились на запару. Тоді гідролог пояснив свої слова штурманові. Бенсен зрозумів його. Навіть більше. Він сам пригадав, що бачив подібні камінці в якійсь геологічній колекції. Через хвилину норвезькі матроси, голосно регочучи, накидали коло ландрупа цілу купу його золотої руди. Вони набили нею кишені після того, як ландруп розсипав її свого мішка. Лоцман кусав губи і щось шепотів. Він каже, трагічна помилка, сказав Бенсен за парі по-французькому. Розділ дев'ятий. Запара запропонував обійти острів довкола. Повинні ж ми знати розміри цього острова і те, як виглядають його північний та східний береги. Чи може залишити це таємницею шкіпера Ларсена? спитав гідролог. Вирішили поділитися на дві групи. Більшість разом з Ельгаром і Лейте мали повернутися назад тим же шляхом, яким йшли сюди, через норвезький табір. До табору вони нестимуть ландрупа на руках, а звідти повезуть його на нартах. Друга група складалася з запари, вершомета, Стьопи і Бенсена. Вони мали йти на північний схід з тим, щоб замкнути коло, обійшовши острів. Бенсен охоче приєднався до запари, щоб краще познайомитися з радянськими моряками, не користуючись подвійним перекладом через Ельгара і Лейте. Попрощавшись, обидві партії рушили кожна в свій бік. Четверо дослідників пішли понад морем. Запару дивувала велика кількість ополонок уздовж західного берега. Юнга згадав, що він з Лейте вже звертали увагу на це явище. Невже і вам не доводилося бувати далі вздовж цього берега? запитав Запара Бенсена. Ні, відповів штурман. Я фактично був під домашнім арештом у таборі Ізбірна. Скрізь ходити Ларсен дозволяв лише своїй правій руці, ландрупові. Навіть Ельгар.